I una altra pregunta, què, què, què li demanaries en aquest 2011, eh, esportivament parlant i en el pla doncs, eh, fora del món del futbol? Jo, eh, en el món del, del món del futbol, el que li demanaria és el que he dit abans, ja treballa amb tranquil·litat, que la gent que vingui a parlar s'impliqui, i si la gent que ve a parlar s'impliqui i nosaltres fem bé les coses, tot, jo crec que tot va sobre rodes. I llavors, bueno, que no, no renuncia mai a res. I si no és aquest any l'any que ve o l'altre, algun dia poder tornar eh, més amunt. Mm -hmm. Doncs eh, Josep Pizern, president del Paralada, moltíssimes gràcies per atendre'ns i només desitjar-vos a tota la família del Paralada doncs, eh, unes bones festes i un bon any 2011. Molt bé, merci, igualment. Molt bon vespre.